Inson har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmasligi kerak. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmaslikka Alloh subhanahu va taolo chaqirdi. Inson hayotni o'tkazadi. Dunyoda hech qaysi bir nizom bu savolga javob bermaydi, birodarlar. Inson hayotini magar islom javob beradi. Butun gunohlar bilan har xil hayot bilan o'tkazgan odam bilmadi islomni lekin islomni bir kun bildi lekin yoshi o'tgan edi shu islomni haqiqatini bilgan vaqtda endi nima qilsin o'zi orzu qiladiki shu soatdan boshlab men agar komil inson bo'lolasam o'zimni o'nglagan bo'lardim deydi dunyodagi hamma nizomda komil inson bo'lishlik mumkin emas magar islomda bo'lishlik mumkin